posible iduritzen zaut baietz, ikusi beharko dira zen diren erronkak, zertan eh, adosten dugun, baina eh, gu eta hori da, ateratzen dena gure biltzan hausetik, barne prozesu oso baten eh, ondorioz, amazazpi tokiko bilkura egitugu militantziarekin, harik eta behia baita eta mundu behi bat ere guretzat, garantzitsua dena da erakustea masiboki lehen dela parte hartzea hauteskunde horietan, eta laguntzea ezkerreko aliantza bat, permititzeko, behitzele diot, bi eskerreko autetxi igortzea uh, pariserat, eta gure kasuan autetxi abertzale bat, beraz, bigarren postua dugu aipagai, eh, gure kasuan autetxi abertzale bat igortzeko pariserat, Gure dozeren defendiatzeko, emengo aliantzen izan uh, Euskara, HT edo kolektibitatearen aldarrikapenaren inguruan gure ahots propioa eramaiteko Pariserat baita ere ditugun eta hainbat autetxe ditugu errikoetxeetan laguntzeko senatariaren errola eh, baita eh, lotura egitea gobernamendu edo pariseko erabaki eta tokiko kolektibitatean artean. Berak dio momentuz eh, deus estela egina, zer dio ehatxe baik? Bon, ez gira ahitzen eh, bere itzartzeetaz, jakin ez dugula deus izen gaur egun, askain zinatuak gira negoziaketetan, eta berriz ere diot, gure biltzana usiaren erola zen, militantziak, ea eh, txabaiko militantziak, adieraztea, ean bide hori zabalik usten ginoenez, eta bururaino ere maiteko gogoa ginoenez. Eh, da, eguneko largo eta zazpian militantziak dio zuzen aritzari bai segi bide hortatik, eta elkarrezketek segitu behar dute. Beraz, ez da guztiz fingatua oraindik, gure iduri egiteko badamanera bideo gen jogatzeko burura ino, eta elkarrezketek segituko dute Espainiakekin, Frederik Espainiakekin, baina beste mugimenduekin ere, ikusi ditugu ansam generazioan, berdeak eta pok bezalako beste mugimendu batzu uste duzu, ezkerreko kopurua emendatzeak agian ah, gobernu mailan, gero bozka batzu aldatzeko aukera eman dezakela? Bon, senatua biziki eskundar da ala ere, eta ez da asambladan ezagutzen den ah, ber eh, egoera, ala ere, autetsi bat gehiago ezkertiak eta eta urratz bat gehiago mugimendu progresista baten ah, alde, baina bereziki berretzere diot, eh, iduditzen zaut logika baten kokatzen dela, duan eh, den bateko eatxe bairen erabakia, aut autetxiek dute bozkatzen, autetxiek gero gehiago ditugu, erriko hauteskundeetan emendatu ginen bimnata ogoian, eta gaur egun guk estimatzen dugu, laro gaita amak, egun bat boz uh, eh, pisatzen dugula uh, senatuko auteskundeetan, horrek egin nahi du senatari eren bat mm. dugula, iru egun boz behar dira eh, postu bat erdi esteko, eta horrek ditu, ate behi batzu irekitzen elkarrezketarako. Eta, eta ariketa, gure bahen ariketa, mm, ondorioa hori izan da, bai ehatz, bai pres da, ez dugu gauza hondirik galtzeko, orai jartez bai dugu parte hartu, baina bagenuka initz irabazteko olako uh, erabaki parte hartuz. Mm -hmm. Hemendik eh, landa beraz zein dira ondoko etapak? Ba, etapa garrantzitsu bat bada ostiraluntan, ekainaren behatzean, hor departamentu mailako errikoetxe guzi-guziak bilduko dira, prefetak eh, deiturik, finkatuko ditugu zenbat eh, hautesle, uh, zenbat kokatuada, da, behar nortzuk izanen diren hautesle irailean, eta eh, gero kampaina askifitea hasiko da, ekainan zehar ustailan hautagaiek uh, egin uh, burua aurkeztuko dituzte, Eta ofizialki zerrendak pausatzen dira iraila hasieran lauetik sortzirat, eta uste eskunde eguna ogoita lauan, pauen. Ba, mileskar, Nikolas. Mileskar.